Foie, vera historio sonas quasau iu elpensis gin por filmo. Sed citiu historio estas tute reala. Temas per virino nomata Violet Constance Jessop, quiu shainas esti magneto por grandegai shipoi cae grandegai catastrofoi. Violet nascigis en 1887 en Argentino, en familio de Irlandai emigrintoi. Si revis farigi flegistino, sed la vivo pushis shin al alia directo. Post la morto de la patro, cae malsano en la familio, si devis rapide farigi la cefa in spesanto. Si ec labori sur passagerae shipoe, ciel stevardino. Quancam si timis dronadon, cae ec ne lernis nagi. Ciam oni estas iuna, oni foie electas laboradon ne chargi estas voco, sed chargi estas la plei reala bordo al rimedoe por mangigi la familion. Si laboris por la firmao White Star Line, cae en 1911 si trovigi sur la Romoso Olympic, la ple granda shipo en la mondo. Dum transatlantica voyaggio ocasis colisio cun milit shipo. La shipo esti seriose defectita, sed gi restis flosanta. Neniu mortis. Oni povas imagi, che Violet tiam pensis, nu, kia unica sperto. Ion tian oni travivas nur unu foie en la vivo. Sed post quelca monatoi si de nove estis electita por la nova, la plei granda en la mondo, la nes la shipo, la Romo so Titanic. En aprilo 1912, post la conata frapo contra glazio, la shipo effective sinkis. Multae homoi hesitis pri savboatoi, char ilis ciis che la Titanic tre similas alla Olympic, quiu iam travivis gravan accidenton. Violet fin fine atingis sav boaton, cae post vivis. Iam tio suficius por la tuta vivo da memoroi, ciu ne? Cae tamen la historio ne finigas tie. Dum la unua mond milito, si realigis sian malnovan revon, cae trenigis ciel flegistino. Sed si ricevis tascon sur hospital shipo, la Homo Hosso Britannic, la tria fratino de la Olympic cae Titanic. En novembro 1916, la Britannic trafis Germanan minon. Ci foie cii iam sciis cion signifas panico sur granda shipo, cae la evacuado comencigis rapide. Violet helpis malsanan colleginon, cae anta oliri alla ferdeco, si captis unu essenzan aferon, dentobroson, Si antaue suferis pro tio che post la Titanic si ne povis tui brosi la dentoin. La familio et scherzis, se via sequa scipo sincos, metu la dento broson en la poshon. Sed et sur la Britannic, la ple granda teruro ancora attendis. Du sav boatoe malle vigis tro frue, dum la helicegoe ancora turnigis, cae la boatoen al sucis la dishaconta metala monstro. Homoi saltis en la maron. Violet anca saltis, quancam si povis nagi. Si eraris. Si metis la savzonon super la mantelon, tiel che la pesae vestoi tiris sin suben, cae si ecce ricevis fortan baton alla capo. Tamen si successis liberigi, trovi alian savzonon, cae post vivi trian foion, dum la tria fratina scipo malaperis. Ciam mi pensas pri Violet Jessup, mi ne certas ciu si estas la plei bon chanza au la plei mal bon chanza homo. Eble amba, Sed la plei bella parto ne estas la sensatia statistico, sed la eta homa detalo. Tento proso. Quasau ci dirus al ni, vi ne povas regi la maron, la historion, au la shipon sur ciu vi estas. Sed vi povas preni ion malgrandan, practican, kai iri antauen cae foie tio sufficias por resti homo, ec ciam cio circaue shaine sincas.